Završili smo sa konstatacijom da permanentni post mjesec dana iz razloga što je to Allah Želešanu tako naredio i propisao time se postiže jedna ibadetska samokontrola i osjećaj blizine Allaha Želešanu i njegovog konstantnog praćenja naših ibadeta post kao ibadet i ne može niko drugi kontrolisati u pravom smislu osim Allaha Želešanu Allaha Jer čovjek zatvoren u svoju kuću u svetim zida, nikoga ne može pratiti. Da li će sigurno postiti ili neće, osim Allaha Đelešanu. I zato se postom tim vidom ibadeta ulazi u sfere koje su spomenute u hadisu en sa'bud Allahe ke enneke tara fa in nam tekun tara fa innehu jara da obožavaš Allaha Đelešanu kao da ti njega gledaš Pa iako ti njega ne možeš vidjeti, mi ga ne možemo na ovim dunjalovskim nekakvim sferama, ne možemo vidjeti. Pa iako mi njega ne vidimo, on nas vidi i on zna šta mi radimo. Postom se savladavaju prohtjevi, pori, strah i sehveta. I postač polako postaje gospodaren svojih sehveta. Postač koliko ima oni koji su zagriženi, zagriženi duhanđije. Ramazan od sabaha do aksama ostavljaju tu, znači vlada svojim emocijama. I posebno ovdje hoću danas da naglasim jednu konstantu ili jednu odliku, jednu specifiku Ramazanskog posta. A ta je da Ramazanski post u stvari upućuje na jednu specifiku islama. Da dakle, su u islamu svi muslimani jednaki. I osjećamo to uz Ramazan, jedan primjer jedne masovne jednakosti gdje svaki pripadnik šehadeta, ma kako on bio bogat, ma kako on imao kod kuće pečene bolove ili bilo šta drugo da jede, on postaje jednak sa običnim siromahom koji možda nema za jedan dan ili za dva dana hrane. I on, i on puste i ne mrse i tu vidimo jednu jednakost među muslimanima. Ta jednakost se inače očituje kroz gotovo sve vidove i badeta u islamu. Ta komponenta jednakosti je recimo prisutna u namazu. Gdje svaki čovjek musliman koji je pripadnik islamskog ummeta staje u sah sa svojim bratom, pa makar on bio kralj, njemu je također obaveza da dođe u džaniju, da stane u sah i nema privilegovanih sahova u islamu. Samo jedan, samo jedno mjesto je privilegovano za imama, onaj koji ima, a može biti imam, opet zna se ko može biti imam. Jedino imam istupi i on ima mjesto. Svi ostali, nekakvi, sva ostala mjesta u sahu su za sve ljude. A to se samo jedno jednako. Jeste da može bogata da napravi čitavu zaniju, a ona postoji vakom, opet nije njegova. Ima jedna druga stvar, može bogata kad izađe iz zanije, iz zanije da sjeda u najnoviji tip na sjeda, pa da ga čeka, da ga čeka vodač, da ga kod čekaju lijepe, jugo, lijepi jugodni stanovi gdje ulazi, gdje ima klima uređaja, ima sauna i tako dalje i tako dalje. Ako se nazio, dolazi u zanu i dolazi u sat, on treba da bude jednaka u svi ostali. Tu imam jednu komponentu jednakosti u namadu, ali je to kratko. Na hadu također imamo jednu malo dužu tu komponentu jednakosti kada svi moraju povući bez razlike one ihrane, ako hoće da obave hadske propise, pa bio on kral, bio on car, bio obični čovjek, svi moraju ob, obući ona dva dijela tešpira, zamotati se u njih, pa makar neko imao hiljada dijela i hiljada cipela, ali sada kad obavlja te hadske obrede mora biti u ihranima i papućama. Međutim ovdje, kod posta, imamo sad jednu drugu komponentu, jednakosti. To je jedna, jedan vid jednakosti koji se produžava čitav mjesec dana. Tu imamo već, slobodno možemo reći, ulazak i onaj subjektivni lični život čovjeka da bude i da se ponaša sa jednim općim pravilima čovjek makar bio bogat, makar imao ne znam ništa u svojoj kući, on mora da posti kao obisni siroma i na čitav dan postaje kao obisni siroma, kao da nema da jest. Tu vidimo jednu jednakost među ljudima u islamu. Znači, od zalaska sunca, pa do, od izlaska sunca, pa do zalaska sunca, znači od sabaha, pa do akšama, ljudi, one i badetu, postaju jednaki. I tako to traje čitav mjesec dana Jer je Allah Đelešanu naredio pod strogom, strogom obavezom da sve muslimane i bogate i siromašne oni koji su punoljetni i oni koji su kod kuća. A kolika je strogost posta, vidimo to na ime strogost obaveze posta, farza posta, vidimo iz hadisa u kome se kaže an Ebi Hurajrata radijallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لن يقضي عنه صيام الدهر كله وإنسانه ومن حديث يترنسي أبو هريرة كاذسة والبوزي بوصانيكا والترنسي وصاموا يدا دان ودرمادان سأمرسي بس بس نكتب روخسي يلي دوت po kojoj on može da umrti se taj dan po kojoj je dobio dozvolu od Allaha Đelešanu da se umrti recimo na putije ili ne znam na dvomi ali ako se umrsi a on potpusi znači bez te ruhce, bez te dozvoli samo jedan dan ako se umrsi kada bi poslije čitav život nastojao da napusti taj dan i stigne vrijednost tog dana, ne može stići. Ali kada bi zapostio poslije toga, pa čitavog života iza toga postio za taj dan, ne može stići vrijednost tog ramazanskog dana. Je to far obaveza od Allaha za lešanuhu i ne smije se prekinuti osim onim slučajima gdje je Allah Želešanu, odnosno Boži poslanik, propisali da se smije omrsiti. Kao recimo kad čovjek ide na put, dozvoljeno mu je može pustiti, a ne mora, ali treba napustiti poslije. Dovoljeno je samo ovaj hadis, da ne govorimo o drugim hadisima koji govore o vrijednosti posta, pa da nam bude dovoljno da shvatimo strogost naredbe posta, a također i vrijednost posta. Zato bih ja danas objasnio pravno fiksku stranu obaveze posta. Prije svega, mjesec Ramazan mora postiti punoljetan, pametan, zdrav mukmin, koji je mukim, koji je kod kuće, znači nije na putu, također je žena mukminka, koja je usto uz ove uslove koje sam navao još i čista od hajda i tirni pasa. Prema tome ne mora postiti nevjerni, luda, dijete, bolesni, putni, žena s hajdom i nifasom, iznemogli starac i starica, trudnica i dojica. E sad neki od ovih kategorija u osnovi nemaju obavezu posta, kao što je nevjernik i rudak recimo. Od nekih skrbnik i otac traži da posti makar neke dane, kao što je djete, da se navikne na post. Nekima je dužnost da ne posti, dužnost da ne posti, ali poslije moraju na posti. Kao što tu taj sa ženom u hajdu ili mi pas, ima se nekima post, ima dužnost da mrse u takvom stanu, ali moraju posti na posti. A nekima ima dozvola, olakšica, da ne posti, ali da daju potku, fidiju, kao što tu taj sa iznemogim starcom, ili staricom. E sad, da objasnim svaku ovu kategoriju ponaosobu, da ne bi bilo nekakve zabune. Pa da pođemo sa onom prvom kategorijom koju sam spomenuo, nevjernik. On ne mora da posti. Naime, nevjernik čini jedan grijed koji je neoprostiv. Kada bi sve ostale obaveze islamske obavljao, kada bi redovno postio, kada bi redovno klanjao, kada bi redovno zekija dao on vjeru, sve mi to propada. Ništa od toga nema ako nema vjere i ne vjeruje Allah za Kada bi sad se nalazio među nama ovdje nevjernik, sa nama klanjao, sa nama postio, a bio nevjerit, ne vjerovao Allaha da lasanu, ne vjerovao da je to njemu farz da Allaha da lasanu, to sve njegov padao, ne vrijedi. Pravno fikska posljedica za nevjerica je ta da u islamskoj državi mi njega ne prisiljavamo na pol. Jer on nije dužan postiti. On čini već grije sa kojim se uči u zahennem i ništa ga iz tog zahennema više neće izvrati ali u islamskoj državi ne smijemo ga natjerati da pusti onom je ajetu la i traha i bi nema prisile u vjeru međutim moramo ga i trebamo ga prisiliti da postuje taj Ramazan pa rekli u Saudijskoj Arabiji je vlada jedan dio šarijeta tamo se odma na početku Ramazana i ta proglas u svim sredstvima javnog informisanja nastupio je mjesec Ramazan mjesec posta i niko ne smije ocrnaviti dan ramazanskog posta. Nema pušenja na usi, nema jela, nema pila. Ne vidim. I od vjernika nevjernik ne vidim da na ulici ili nekog restoranda pili, puši ili izvjeri. Ne. Ali ne smije da natreta Druga strana, ali kada se radi o muslimanu, pa će da ode na pogrešanu stranu, kada se radi o muslimanu, potpuno je drugi stav onda ga trebamo i natjerati. Trebamo ga natjerati da klanja. Natjerati, usman svoj državi sve se natjera da klanja. Onaj koji je musliman i prihvatio šehade. U nekim islamskim učenjacima ima dozvora da se može zatvoriti par dana. Ako ne proklanja, ubiti ga. Ako nekim drugim se paze odmah, gdje će zna se šta je sa njim, jer on s tim sinom učinio irtidaz, postaje murce do odvjerenja. A takav, u islamskim propisima se ubija. Prema tome, razlika je odnos prema nevjerniku i prema muslimanu. Musliman se mora čak i natjerati. Prihvatio se hadet iz nekih obaveza, iz nekih svojih možda ovaj, ličnih razmišljenja nema, ne, ne dovoljno jednosti tih naradava islamskih i zato se mora čak i pisati islamskom državu. Znači, ova prva kategorija nevjernih, znači ne mora postiti ni u islamskoj državi. Da li je ludak? U osnovi na njega ne pada nikakva obaveza, jer on ne može pojmiti nikakvu obavezu. Lud, ne razumije, pa prema tome je takav, ne mora da postiti. I na njega ne pada nikakva obaveza. Rufi al-Qalamu an-Salasa, anil-Medluni hatta yufiha, kaže se da kalem koji zapisuje djela podignut je i ne piše djela ludaka dok ne postane pametni, dok se ne osvijesti. Va anu nja ime hatta je stajuhu. Također se dize kalem i pero i ne piše djela onih koji zaspu. Može čovjek prestati namaz neće mu biti to zapisano. Ali će mu biti zapisano ako on nije preduzeo sve moguće nekakve predradnje da se probudi na namaz. Pa navio sad, pa rekao da ga neko probudi i slično, ako zna da neće probudi. Ali ako prespe namaz, preduzeo sve što je mogao preduzeti, da to neće biti pitan, ali mora recimo nakranjati namaz. <clears throat> Pa prema tome, na njega ne pada obaveza dok je dok spava, ako i prespije neke dužnosti obaveza. I kaže se dalje u hadisu, va anista bihmi hatta jahtelim i podignut je kalan i ne piše dijela djeteta dok ne postane punoljetan. Znači seksualno punoljetan da se može ženiti udavati. Dijete, dakle, do punoljetstva nije obavezno ni postiti, ali kod djece imamo jednu drugu stranu, imamo u sunnetu Božje poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je on ostavio da treba i djecu navikavati na post, a i na namaz, tako da bi se djete od tih malih nogu navikavalo na te islamske obaveze. Pa se kaže u jednom od hadisa, prenosi naime jedan od ashaba, da su oni radili nešto, kaže, وَنُسَوِّمُ سِبْيَانَنَا كَسْفِغَارِ كَسْفِغَارِ مِنْهُمْ ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العجل السوق فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار kaže mi smo navikavali našu malu djecu da poste pa smo išli sa njima u džamiju, u mesti prije stara pa smo im pravili igračke od bune i zabavljali sa tim igračkama da bi djeca zaboravila da poste da bi ostala da poste do aksama, da se ne bi omrsila prije aksama. Znači, djece treba namicavati, ali nisu obavezni da poste i njima neće to biti zapisano kalemom i neće biti kažen zato jer oni nisu dužni da poste, ali treba namicavati na post. E sad, to su oni koji ne moraju nikako postati. Znači, na njih nekada obaveza posta. E sad, kategorija, ima kategorija onih kojoj se dozvoljava da ne posti ali mora da podijeli fidiju fidija je zamjena za post podijeli, podijeli se pa se kaže da u ovu kategoriju spada etno starac i starica koji su iznemogli i ne mogu zaista podnijeti post zatim bolesnik za koga nema nade da će ozdraviti pa on on znači ne mora ni da napasta poslije nego može podijeliti fidiju i dalje radnici u izuzetno teškim poslovima kojima je to jedini izvor prihoda za osnovne životne potrebe. Ovo je normalno uz uslov da im je post nepodnošli tokom čitave godine. Recimo ako rade teške poslove, rade stalno. E sad, recimo ljeti ne mogu nikako podnijeti post. Ali recimo zimi bi mogli podnijeti post. E onda bi bili dužni da naposte zimi kada mogu da napuste njima bi bilo obaveza da napuste taj post ovo se odnosi na one koji su recimo osuđenici na teške poslove robijaške poslove u zatvoru pa njima isto ne bi bila obaveza da poste mogli bi da podijele tipi a otkup za njihov post Fidija ili otkup za ovu kategoriju je da za svaki dan koji se omrsi, nahrane jednog siromaha. Pa se spominje u hadisu Ruhi sali šejhil kebiri en yuktir wa yut'im an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi. Pa je dozvoljeno je za starca koji ne može podnijeti post da se omrsi i da ga svaki dan koji se omrsi nahrani siromaha. U ovu kategoriju neki ubrajaju i trudnice i dojine pa se kod Hanifija kaže da one nisu dužne postiti, tak, nego poslije samo na post. Dok se u drugim mesedima, drugi sam slučajnjak kažu ne, ako su trudni, ako se trudnica i dojilja boji za zdravlje djeteta, pa ne posti, trebaju napostiti poslije, ali dati i pidiju. Znači, i napostiti i dati pidiju. Što? Zato što majka obično ona se plaši za dijete, često iz razloga, pa ne procijeni dobro, pa zato iz tog razloga ovi kao Safija i Ahmed i drugi kažu ona bi zato trebala, to je njezna slava pracina, pa ona trebala dati i fidiju i napostiti. Dok pa ja kaže ne ne, samo napostiti. A ovi kažu ako su mrsile iz bojazni zbog svog zdravlja, ne dječje, e onda mogu samo napostiti i ne moraju davati fidiju. Znači to je ta kategorija koja se može mrziti, ali mora davati otkup ili zibiju za svaki dan koji se umrzi. E sad ima kategorija oni kojima je <clears throat> dozvoljeno da se umrze, ali im se naređuje da moraju napostiti poslije. E u ovu kategoriju spada bolesnik koji se nada ozdravljenju, koji se poslije ozdraviti, kada ozdravi, on treba da naposti dan za dan. I putnik, Bolest zbog koje se dozvoljava mrcenje je ona koja se pojačava postom. Ako čovjek pusti pa se pojačava bolest ili se boji da će ta bolest ako se u njoj pusti ne samo pojačati se nego i ova teža te ozdravljenje je tad čovjek ne mora postiti nego treba da naposti kad ozdravi. Tu se u ovu kategoriju ubraja i onaj koga toliko savlada glad ili žed pa se poboji da će stradati. Toliko mu dođe da je gladan i da je vreden, da dođe mu da će da se propasti, misli da će stradati, da se umrije pred toga, e on mora da se omrsi tad i poslije napusti. Iako je i potiče i, i zdravo, ono mislim, nismo, nije bolestan, ali ako se poboji da će, da će mu se desiti nešto, recimo ima, ima ljudi koji boli od srcera, recimo. I kad mu se desi to da, da, da dođe taj moment, da mu može stvarno i ovaj desiti se da umre, može on, nema nikakvog, ovaj, nema zaprti da se umrsi, da sačuva dio svog zdravlja. Ako bolestan posti, post mu je ispravan, ali je to mekru, znači nije lijevo, nije dobro, jer ne uzima olakšicu koja mu je propisana u vjeri da ne mora postiti, pa prema tome to mu je mekru, a može da mu bude štete. Što se tiče putnika, njemu je isto. Ako hoće postiti, posti. Ako neće postiti, ne mora postiti, ali moraju postojena postiti kada <clears throat> dođu kući poslije Ramazana. Kaže se u hadisu, <clears throat> kale Hamza, الأسلمي يا رسول الله أجد مني قوة على صوت السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه kaže se da je Hamza Veslemi rekao Božijem poslaniku, ja imam kubata i kad sam na putu da postim. Pa je li na nami grijeha koja posti? Boži poslanik mu je rekao, to je olakšica od Allaha Đalešanuhu. Pa ko uzme po toj olakšici od Allaha Đalešanuhu, to je dobro. A ko hoće da posti, dozvoljeno mu je. I nije mu grijeh. Posti koji su na putu. Ima četvrta kategorija. Kategorija oni kojima je obaveza da se obrsti i da ne posti. Kada bi postili, posti ne vredi. E u to spadaju žene koje su na dva stanja u hajde i fasu, njima je zabranjeno postiti u takvom stanju i ne prima se njihov post, čak bi bila griješna koji postila u takvom stanju. Ali poslije moraju napostiti kada su čiste. Kaže se وحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة Kaže se, u ovome hadisu od Ajše, kaže mi smo, kaže dešavalo nam se da smo nekste za vrijeme Ramazana. Pa kaže bilo nam je naređeno od poslanika alaihi selam da napostimo post A što se tiče namaza, nije nam naređeno da namaz ponovno klanjamo. Znači ne moraju ponovno naklanjavati namaz, ali to moraju. E to su te nekakve fikske odlike ili fiksko pravni status postača i kategorija postača, smatrao sam da je obaveza da napomenemo te stvari, jer svaki musliman mora i treba da zna ove osnovne stvari od svoje vjerice. Ovdje bih, draga braćo, napomenuo jednu stvar. A ta je da mi imamo nekakvih obaveza i tamo našoj domovi Bosni i Hercegovini. Imali smo sinoć jednu posjetu ovdje. Došli su nam u posjetu dekan Islamske akademije iz Zenice, jedan od profesora sa te akademije u vrijeme ovog rata desilo se da su mnogi ljudi počeli da se vraćaju u islam. Desilo se jedno buđenje islamsko. To se osjetilo i na tome da su počele nisati islamske institucije, obrazom. Dosta, dosta medresa u Bosni. I ne samo u Bosni, nebo izvan Bosne, u mjestima gdje su našim hađe. Imamo i ovu islamsku akademiju koja se, inša Allah, uporamo da prerasti u visokoškolsku ustanovu ona je sad dvije godine u nivou pola fakulteta, ali će prerati, inša Allah, u status fakulteta uskoro, <clears throat> pa su izišli dekan te akademije, jedan od profesora, znači dekan e, profesor e, Nusret Misanović i profesor magister Šeki Kurdić, koji je magisterirao hadijicu u Tunisu, Pa su nas nakrat posjetili svi noći i danas su oni u jednoj od ovih arabskih džamija gdje će govoriti o toj islamskoj instituciji i pokušati da sakpe nešto noća za tu instituciju. Pa kaže, mi mi imamo obaveze prema našoj Bosni i mi imamo obaveza normalno koji možemo izvršavati sprem prenošenja tog emaneta, a taj emanet se prenosi kroz te islamske institucije, između ostalog kroz tu islamsku akademiju, ako Bog da inša Allah, pa ko može nešto dati za tu islamsku instituciju, ako Bog da insa Allah, nakon klanjanja sunne namaza imati jednu energiju za nje. Pa eto, moja napomena u vezi toga, uz morbu Allahu Želešanu da nas uputi i vodi pravim putem, Ekulu kavli hada Navestemo jedan sadržajan, koncizan hadis koji sadrži čitavu hutbu o vrijednostima i fabiletima posta. Prenosi se od Salmana radijallahu anhu. وعن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال قال سلمان jedan od ashaba kaže držao nam je Boži poslanik hutbu zadnji dan mjeseca Šabana pa je rekao يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك rekao je o ljudi došao vam mjesec veličanstveni zaričetni šehrun fihi lejletun hajru min elfi šehr to je mjesec u kome je noć vrednija od hiljadu mjeseci šehrun ja'ala Allahu sijamahu fariba to je mjesec koji je Allah Đelešanuhu učinio farzom učinio obavezom wa qiyana lejlati wa, wa, wa qiyana lejlihi tatavu'a a učinio je da se noći tog mjeseca provode u ibadetu koji nije obavezan i nije farz من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه فكو سبريبليجي الله جلسانه فنكيم أد od dobročinstava bit će mu kao da je obavio par strogu obavezu u nekom drugom danu ili nekom drugom mjesecu osim Ramazana ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه a onaj koji obavi far u tom mjesecu kao da je obavio 70 drugih farzova u drugom mjesecu, u drugom danu osim Ramazana. وهو شهر الصبر to je mjesec sabra mjesec kada treba da budemo strpljivi mjesec strpljivosti والصبر ثوابه الجنة a šta je nagrada za sabr i strpljivost nagrada za sabr i strpljivost je džennet والشهر المواسى i to je mjesec kada se muslimani međusobno pomažu kada brat mu'min vjerni pomaže svoga brata وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه i to je mjesec kada se povećava rizk i nafaka vjernika mu'mina من فطر فيه سائلا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار i onaj ko nahrani postača bit će mu to oprostom za njegove grijehe i bit će mu to iskup i oslobođenje njegovog vrata od vatre وَكْيَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْكُسَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ i imaće zato za taj iftar nagradu kao i onaj postač s tim da od tog postača neće biti uzeto ništa znači Allah da nam će dati drugu nagradu قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم pa rekao se i Boži poslanice ne može svak da nahrani postača jednostavno nema فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر سائما على تمر فركوا بودي poslanik Allah za lešanu će taj sevap dati i onome ko nahrani siromaha, odnosno da mu jednu temru, jednu dakulu, jednu hurmu. Va ala, ev ala sardatima ila ko mu da jedan gutljaj vode, ev merkati leben, ili gutljaj mjeta. Va hua sehrun evveluhu rahme, to je mjesec čiji je početak rahme i oprost. Va evsetuhu magfire, i srednji dio oprost kefara wa akhiruhu ifku min an-nar i zadnji dio spas od jahannamske vatre من خفت عن مملوك عن مملوكه فيه ذكر الله له onaj ko olakša robu, ako ima roba, u tom mjesecu Allah Želešanu će mu olakšati i oprostiti. وأعتقه من النار يون تغل سلبودي في جهنم سواتره واستكثروا فيه من أربع خصار إذا تو أتو ميشيتو nastoj se uraditi četiri stvari. <clears throat> Postići četiri svojstva. <clears throat> Hasletejni turbune bihima rabdakum. Dvije stvari sa, kojim, sa kojima ćete odobrovoljiti Allaha Đalešanu, vaše gospodara, Wa hasletejni la vina ebikum anhuma. I dvije stvari uradite od koji koje svakako trebate da uradite, koje su vam potrebne, فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم dvije stvari sa kojima ćete zadovoljiti vašega gospodara jesu فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه dvije stvari sa kojima ćete zadovoljiti Allaha Želešanu jeste prva donositi šehade govoriti la ilaha illa Allah ešhedu an la ilaha illa Allah i druga stvar da tražite oprost od Allaha Đelešanu. Zamislite sa stvarima koje vama trebaju Allah Đelešanu je zadovoljan. I njega možete zadovoljiti ako tražite od njega oprosta za sebe. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم أنتما A što se tiče <clears throat> dvije stvari od kojih nikako ne treba da se odreknete ih فتسألون الله الجنة prva je stvar da tražite od Allaha Đelešanu u džennet wa ta'uzuna bihi minan nar a druga stvar je da tražite od Allaha Đelešanu da vas spavate jahannamske vatre ومن سقى سائما سقاه الله من حوضي شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة i nakon toga hadisa Boži poslanik zalepšava, pa ko napoji postaca, Allah Đelešanu će njega napojiti sa moga avda, odnosno sa poslanikovog vrela, nakon čega neće ožednjeti dok ne uđe u džennet. Vidjet smo u ovome sadržajnom, konciznom hadisu sve ono čega bismo se trebali pridržavati za vrijeme Ramazani Šerifa. Za vrijeme tog mjeseca darišeta, mjeseca posta, mjeseca oprosta, mjeseca u kome se oslobađa od vatre prenosi se u jednom drugom hadisu o vrijednosti toga mjeseca وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر Kaže se da namaz pa do drugog namaza, a zatim džuma do druge džume i ramazan do drugog ramazana su stvari koje brišu ono što se učini od greha između ako se nastoji čuvati od velikih teških greha. A u drugom hadisu <clears throat> vam kjadidne uzreta radijallahu anhu kao قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين od Djaba ibn Udreta se prenosi da je Boži poslanik rekao ashabima priđite bliže uh, mihrabu odnosno mindaru gdje se popao da drži hutbu pa zatim popao se na jednu stepenicu tog mindara pa rekao amin فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين zatim se popao na drugu stepenicu pa opet izrekao amin فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين i onda na treću se stepenicu popao i opet isti slučaj izgovara amin فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقد završio sa hudbom i išao pitaju Božih poslanika. Božih poslanika danas smo čuli od tebe što nikad ranije nismo čuli. Gotovo ste na prvu stepencu kažeš amin, a zatim na drugu stepencu pa kažeš amin, pa na treću stepencu pa kažeš amin. Pa šta je na stvari? Nikada ranije tako nešto nismo čuli od tebe. Kal, إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقال بوشي poslanik Džibrili <clears throat> Emin mi je ponudio rekavši neka je daleko i neka je teško onome ko dočeka Ramazan pa mu se u tom Ramazanu ne oprosti pa sam rekao amin, e neka bude tako, neka to Allah upuša. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين A kada sam se popao na drugu stepenicu, rekao je i ponudio mi Žibril Emin, ponudio mi je da kada se spomene, znači kada se spomene ime Bože poslanika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa ko ne reče iza toga sallallahu alaihi wa sallam, ili ne donese salavat na poslanika alaihi sallam, neka je teško njemu, pa sam rekao i na to amin. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين I na trećoj stepenici mi je ponudio Džibrili Emin da kažem amin nakon što mi je rekao teško onome ko dočeka starost svojih roditelja ili jednog od njih pa dobročinstvom prema njemu ili prema njima ne uđe u zemlju, pa sam rekao amin često njemu, ako ne bude imao to dobro sinjstvo prema svom roditelju i toga ne uvede u zemlju. Znači tri stvari pomenu Boži poslani teško vjerniku, teško mu'minu, teško pripadniku ovoga šehadeta ako ih se ne bude držao. Jedna od njih je i ta stvar da kada dođe <clears throat> mjesec Ramazan pa taj čovjek se ne pripremi za Ramazan, pa se ne pripremi za put, pa ne bude od onih kojima će Allah Đelešanu u tom Ramazanu oprostiti. Boži poslanik je rekao, sve što njemu i rekao amin na tu dovu koju mu je ponudio Gibril i Emin. Pet je svojstava koje su se dale samo muslimanima uz Ramazan i nisu date ni jednom drugom ummetu kroz istoriju čovječanstva ni jednom drugom poslaniku osim Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pa se prenosi u jednom od hadisa koje su to pet stvari koje su date islamskom ummetu a nisu date ni jednom drugom osim islamskom ummetu. Pa se kaže وَرُبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لن تعطاهن أمة قبلهم kaže se <clears throat> od Ebu Hureyre se prenosi naime da je Boži poslanik rekao zato je on ummetu pet stvari ili pet svojstava uz Ramazan koje nisu date ni jednom drugom ummetu prije toga Halufu femi sa'ini atjebu inda Allahi min rihil mišt miris iz usta postata je draži i pribraniji kod Allaha Đelešanuhu od mirisa miska. Vete stakbiru lehumu hitanu hatta yukfiru. Vjernicima koji poste taj dan meleci i stik par fine i traži od Allaha Đelešanuhu da im oprosti sve do momenta dok ne dođe istak. ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة treća stvar koja je data islamskom ummetu i nije data ni jednom drugom ummetu, a uz Ramazan jeste ta da Allah Đelešanuhu svaki dan uljepšava džennet. A zatim govori u, u jednoj personifikaciji možemo to reći približuju se moji dobri robovi pa prema tome je treba da se pripremi džennet za njih وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره također se na izvjestan način povežu ili spriječe šeitani od njihovog djelovanja pa ne mogu da djeluju na onakav način kako su mogli prije Ramazana Znači, oni se na izvjestan način sputavaju za Ramazan, olakšava se djernicima da čini dobročinstva. Va yuksaru lehum fi ahiri lejle. Islamskom ummetu ili muslimanima ili djernicima koji poslu oprašta se zadnje noći od Ramazana. Opraštaju se grijehi, grijesi. Pile ja Rasulallah, eh je lejle tul kadr? Pa upita se Božeg poslanika, pa je li to noć kadra? Noć lejle tul kadr? Kala la ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله Rekao Boži poslanik, ne, nije to noć Lejletul Kadr ta zadnja noć mjeseca Ramazana kada se oprašta muslimanima, vjernicima, postačima, nije to noć Lejletul Kadr, nego je to noć u kojoj se jednostavno nagraduju oni koji rade pa smo i mi na izvjestan način postom zavrijedili na kakvu nagradu pa nam Allah Đelešanu daje kada smo završili sa tim poslom sa postom Mi se polako, draga braćo, približavamo zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Kaže se u jednom od hadisa, koji također hrano se buhurejre, od Božeg poslanika, men kana lejlata al-qadri imanan wa ahtisaban, kutira lebu ma tefaddana min zembi. Wa men sana ramabana imanan wa ahtisaban, kutira lebu ma tefaddana min zembi. A prenosi za Bukharija i muslimi kaže se onaj hadisu ko noć kadra budeš proveo u ibadetu klanjanju sa imanom pravim imanom u Allaha Đelešanu Allah Đelešanu ćemo oprostiti prijašnje grijehe ako usposti mjesec Ramazan sa istinskim nijetom sa istinskim imanom u Allaha Đelešanu. Allah će mu također, Allah Đelešanu će mu također oprostiti od ranijih grijeha. Mi se, kažem, polako približavamo toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana u kojoj je noć kadra, ta vrijedna noć lejle tulkad. Inače, uz Ramazan je objavljen Kur'an, citat kako u Kur'anu se kaže šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an mjesec Ramadan je mjesec u kome je objavljen Kur'an ali kako pa mi znamo da je kroz 23 godine objavljiva Kur'an a ne samo u Ramadan kaže se dalje inna anzalnahu fi lejleti mubarake mi smo spustili Kur'an u jednoj veričetnoj noći Pa se kaže u suri koji vjerovatno svi znamo Inna enzalnahu fi lejleti u kadru Mi smo Kur'an spustili u noći kadra Kako objasniti to sad? Da je Kur'an prvo objavljen uz Ramazan Drugo da je objavljen u jednoj noći Na to je lako odgovoriti iz jednostavnog razloga što je Allah Đelešanuhu objavio Kur'an od jednom na zemaljska nebesa, kako se pominje u hadisima, kao što je hadis, unzile l'Kur'anu dumletan vahide ila semahi dunja. Da je Allah Đelešanu spustao od jednom citav Kur'an na zemaljska nebesa, a odakle je poslije toga kroz 23 godine spuštan po raznim prilikama Božijem poslaniku kroz 23 godine njegovog života. Dakle, mi se sad približavamo toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana u kojoj je noć kadra. U noći u kojoj je puštan Kur'an i donesen na zemaljska nebesa. Znači, to je jedna od najvrednijih noći koja, je, koja se uopće može ovaj desiti tokom godine, a vrijednost njegna je, kao što se kaže u, u ajatima, kao što je u ajetu sure inna entelnahu fi lejnetil qadr kaže se ona vrednja od hiljadu drugih mjeseci kada se to hiljadu drugih mjeseci ovako prevede na godine to je negdje 70 godina to je prilike jedan prosjećan ljudski život pa zato bi trebalo posebno posvetiti pažnju toj noći nisu spomenute druge noći vrijedne u islamu osim ove noći noć lejletul qadr a spomenuta je da je vrijedna kao hiljadu drugih mjeseci, odnosno dobročinstvo koje se uradi u toj noći, odnosno i badet koji se sprovede u toj noći, vrednije je nego kad se obavi u običnim danima i noćima za hiljadu, kao kad bi uradio to hiljadu drugih mjeseci. <clears throat> Malo je problematično što ne znamo kada pada ta noć, jer noć Lejletul Kadr sigurno je da pada u jednoj od nekvarnih noći zadnje trećine mjeseca Ramazana. Islamski učenjaci su se različili pa ne znaju tačno u kojoj noći. Ali ostaje za okružito da je u jednoj od zadnjih noći mjesec, zadnje trećine mjeseca Ramazana. Ili u 21. ili u 23. ili u 25. ili u 27. ili u 29. noći mjeseca Ramazana Šarifa. Drugo mišljenje je <clears throat> da ta noć svake godine prelazi iz jedne u drugu neparnu noć. Ako je ovoga Ramazana bila, recimo, 21. noći, onda je sljedećeg Ramazana u nekoj drugoj noći, a nije u ovoj noći, 21. Mada, većina islamskih učenjaka smatra, opet po nekim hadisima, da ta noć pada 27. noć mjeseca Ramazana. Da ne bismo propuštali, da ne bismo propuštali vrijednost te noći, iz tih razloga najbolje je mjeseca Ramazana. Da ne bismo propustali, da ne bismo propustali vrijednost te noći, iz tih razloga najbolje je da sve noći zadnje trećine mjeseca Ramazana provedemo u što je moguće jačem i intenzivnijem ibadati. A posebno neparne noći, mjeseca Ramazana i Šarifa, odnosno zadnje trećine mjeseca Ramazana. Kaže Ajša i prenosi da je pitala Božeg poslanika Kuntu ja Rasulallah أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني Pitala je Ajša, žena Božeg poslanika, svoga muža, Ahmeda sallallahu alaihi wa sallam, pitala ga je, Boži poslanice, kada bi znala koju noć pada noć Lejletul Kadr, šta bih ja govorila u toj noći? Pa je rekao Boži poslanic, reci, Allahumma inneke afuvun tuhibbul afe fa'fu anni. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afe fa'fu anni. U prvi glasi to, o naš gospodaru, o Allahu, ti si opraštač, ti si oproštenje, ti daješ oprost, ti voliš oprost i zbog toga oprosti nam. Znači to je noć, lejla tul kad u kojoj bismo trebali tražiti taj oprost od grijeha. Uzi poslanik je posebno opet izvan svih normi ovi, što mi možemo ovaj ljudski, posebno posvećivao pažnju toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, pa se kaže i da dahale l'asru l'awahir, ahja l'lejle, wa ajqava ahle, wa sadza l'mi'zar. Kaže se da je Boži poslani kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, on bi noći provodio u ibadetu, on bi tražio i od svoje porodice, žena, djecu i tako dalje, tražio bi da tu noć provode u ibadetu i u toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana nije se približavao svojim ženama. Draga braćo, pošto smo mi već blizu te zadnje trećine mjeseca Ramazana. Uz nastoja ćemo ako Bog da insa Allah, jer je danas već 18. sutra je 19. predstra je 20. znači već predstra bi trebalo započeti, jer je to 21. noć, trebalo bi započeti sa intenzivnijim ibadetom, <clears throat> sa intenzivnijim istighfarom i traženjem oprosta od Allaha Đelešanu. Pa ćemo mi ovdje također nastojati da malo intenziviramo nas ibadet u tim noćima, ne bismo li uspjeli dobiti nešto od te Allahove Želešanu milosti. A zaista Allah Želešanu milosti i ne samo milosti, nego premilosti onaj koji će zaista odgovoriti na naše istifare, na naše molbe, na naše dove, a mi treba da uznastojimo, da budemo od onih koji će tražiti to, ne kažem na dosadan način, nego ponavljati to, jer Allah je taj kome ne može dosaditi dova. I on to traži od nas da budemo uvijek u ibadetu da tražimo od njega, a on je taj koji će nam odgovoriti na to. Prema braćo, također približava se i kraj Ramazani Šerifa. Imaju i neke obaveze u Ramazani Šerif koje padaju na sve mu'mine koji postoje, čak i na siromatne, a to je davane sadakatul fitr, sadakatul fitr koji će biti otkupom za naše greške koje se dešavaju u našem postu. Pa ćemo o tome, ako Bog da niša Allah, pošto ima još vremena za to, posebno govoriti u noćima ovim Ramazanskim, na Taravi, u vrijeme Taravije, pred Taravije i tako dalje, A sad ćemo završiti s molbom Allahu Đelešanu da nas uputi i vodi pravim putem. Mi smo svjedoci prolaza. Stariji se vjerovatno sjećaju da su kao djeca počinjali da dolaze u kakove, da dolaze u džami. Sjećamo se vjerovatno mnogi od nas neki koji su bili u safovima nema ih više. Napustali su te safove i preselili. Ponekad se probudi kod čovjeka osjećaj sjećanja na prolaznost. Ali inače čovjek malo se sjeća toga. Ponekad od dženaze do dženaze sjeti se da ima i to da ćemo preseliti i da moramo preseliti sa ova dinaluka. Na prolaznost nas osjećaju mnoge stvari, a između ostalog i godišnja doba. Sada vidimo da polako zima ustupa mjesto proljeću, a na tu prolaznost dunjalučku podsjeća nas i Kur'an. Kada kaže inneke mejitun wa innehum mejitun, ti ti si mrtav i oni su mrtvi. To znači nećeš ostati na ome dunjaluku, nego proći ćeš i otićeš sa njega. Svak će umriti proći i kad dođe melek smrti ništa više ne može to spriječiti i zaustaviti ili pomaknuti taj eden kaže se u Kur'an Azimuša وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا svaki ummet ima svoj ađel vrijeme umiranja polaznosti pa kada dođe njima taj njihov ađel neće ga moći pomjeriti jedan sahat niti učiniti da dođe prije ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا الله جل شانه nikome neće ostaviti da se pomakne njegov eđer jednoj osobi a Allah zna i obaviješten je onome što radite ukratko da sumiramo da zaista ima jedna neminovna prolaznost i možemo konstatovati i konstatirati kullu nefsin za ikatul mavu summa ilajna turdaun svaka osoba će smrti opustiti i zatim se Allahu povratiti ljudi mnogi neće sebi to da priznaju neće da priznaju da i sami potpadaju pod tu prolaznost koju se ne može izmaknuti قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم reci zaista smrt je ta od koje bježe ali će ih ona stići i susresti ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون a zatim će biti povraćeni zatim ćete biti povraćeni onome koji zna pojavni i tajni svijet pa će vas on obavijestiti o onome što ste radili. Nećete ga morati vi obavijestavati, nego će on vas obavijestiti o onome što ste radili. E toj prolaznosti, općoj globalnoj prolaznosti, ne izmiče ni naš dragi gost, Ramazan i Šerif. Ramazan, Mubarak, mjesec. Mi smo već duboko zagazili u tu zadnju trećinu mjeseca Ramazana koga je Boži poslanik posebno oživljavao i badetom Gdje se kaže da je Ajša prenio hadis u kome se kaže Enne nebije sallallahu alaihi wa sallam kjani da dehale al-asr الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر da je Boži poslanik kada je došla zadnja trećina ili zadnjih deset dana mjeseca Ramazana da je on poživljavao Ramazanske noći posebno i badetom da je budio svoju porodicu da to čine i da se nije približavao svojim ženama u toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. E zbog čega je posebno posvećivao pažnju u tome? To je iz razloga što je u toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana noć Lejla Tulkad, noć koja je vrednja od bilo i drugih mjeseci. A i sam Kur'an je spuštan da bi ta noć bila vrijedna, u toj noći puštan je na Dunjaluška nebesa pod jednom, a odatle kroz 20 ili 23 godine spušta na Bože poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U suri koju sam proučio u hudbi, sura Tulkat, govori se i postavlja pitanje znate li šta je noć kadra? Pa se odgovara Lejletul kadri hajru min elfife. Noć kadr je noć koja je bolja od tijeti drugih mjeseci koju nema primjeti. Znači, badati toj noć u vidu zikra, u vidu klanjanja karavije je pijamu lej, u vidu učenja Kur'ana, znači u vidu sprođenja bilo kog vida i badeta je hiljadu je vrednija nego da provedemo druge mjesec ili hiljadu drugih mjeseci u ibadetu ako nema te noći. To mi Allah za razdanu nam je dao jednu izuzetnu priliku da uznastojimo sprovesti tu noć u ibadetsku praksu, a onda on daje izuzetnu nagradu za to. Kad to ovako prebacimo i hiljade mjeseci u godine izađe negdje 83 godine. Dakle, kao da je čovjek 83 godine ibadetio kod ibadeta draga braćo kod ibadeta Allah Đelešanu daje i uz, daje stostruke nagrade i nemojte se ovaj misliti zbog čega i kako je to Allah Đelešanu kada uradimo loše dijelo ne piše nam to loše dijelo da je stotinu loših dijela i hiljadu loših dijela ali za naša dobročinstva daje mnogostruke nagrade nemojte se nazivati da da i jednu noć tokom čitave godine da u toj noći ibadet urađen u toj noći bude tako pretovan da mu je vrijednost kao da je obavljao ibadet u hiljadu drugih mjeseci u kojima nema te noći. Prema tome kako treba biti poštivanje Kur'ana Zemušan koji je objavljen u toj noći. Mnogi poštuju Kur'an samo na taj način da ga stavi na visoko mjesto, na raf negdje. I ništa drugo. Utim Kur'an moramo prije svega prakticirati u našem životu. I moramo taj Kur'an učiti. I moramo taj Kur'an podučavati mlađi. Mi ovdje, Boga inša Allah, imamo djetsku pouku za djecu. Koja je subotom i nedjeljom od 10 sati. Također imamo nekakav odvojni vid predavanja za omladinu i za itivije namaza subotom i nedjeljom. Vjerovatno ćemo promijeniti taj termin, ali ovaj termin za malu djecu u 10 sati ostaje i poslije. Pa kama tome, odazovimo se tome. Tokom Ramazani Šarifa imali smo i učenje Mukabele. I to je vid, jedan vid poštivanja Kur'ana. Učenje njegovo i slušanje učenja tog Kur'ana pa ćemo imati ako Bog da inšalva prije Bajrama ovaj tu hatma dovu za mukabelu a što se tiče noći legle tulkad za koju ne znamo tačno kada pada ali pada u jednoj od neparnih noći i mjeseca Ramazana mi nastojimo pojačati i intenzivirati taj ibadat noćni ovdje ne bismo li uhvatili te koji nam se nude zbog veličanstvene vrijednosti te noći. Pa ćemo, pošto je jedno od najpribranijih mišljenja da ta noć bila kulhatma, da ne znamo sigurno, opet ponavljam, spada 27. noć. A da to nije sigurno 100%, ali znaju da danije mišljenje da ona ipak spada 27. noć, mi ćemo ovdje završiti, ako Bog da inša Allah, sa učenjem Kur'ana, znači sa hatmom, jer smo tokom Ramazani šarifa uz terapiju, uz teraviju, učiti Kur'an i za 27. noć ako Boga ništa Allah samo završiti. Ali bilo lijepo. Svi oni koji su dolazili tu, koji su slušali učenje Kur'ana, za koje ima izuzetna vrijednost, ne za svaku riječ ili za svaki ajak koji se čuje ili koji se prouči, nego za svaki har, za svako slovo, Allah da vas daje da ste rostruko, pa eto koji su dolazili, koji mogu doći, neka dođi 27. noć, jer ćemo imati tu hatma dolu na Kur'an, na proučeni Kur'an, na proučeno učenje, na kiraet, tokom Ramazani šerifa, tokom teravija, pa na kojem na kojem rekiatu nas zadesi da završimo sa učenjem, na tom rekiatu će i biti hatma dola. Pa ćemo zamoliti Allaha Đelešanu da nam oprosti gdjeve, da pomogne našu braću u Bosni i tako dalje. Pa 27. noć, Teraz je 26. noć, sutra je 27. noć, dakle sutra na veče, to je 27. noć, pa ćemo, ako Bog da inša Allah, završiti sa učenjem Kur'ana i bilo bi lijepo da se dođe na tu hatnu. Draga braćo, Ramazan eto polako ispraćamo. Iako smo još u ovoj zadnjoj trećini, ali Ramazan polako ispraćamo kako se osjećati sad kad ispraćamo tog dragog nam gosta treba da se osjećamo kao onaj koji je imao jedan lagahan posao koji mu je donio basnoslovnu zaradu nebrojenu, ogromnu zaradu a to je u vidu sevapa koju je Allah Jelešanu dao iz razloga što je ibadetio, iz razloga što je postio, iz razloga što se uzdržavao od dela pića, približavanje zemi u toku dana i tako dalje, znači što je postio, pa mu Allah Đelešanu dade vlasnostovnu nagradu. Jer ako neko ispostio Ramazan u ime Allaha Đelešanu i to posto, na način kako mu je Allah Đelešanu naredio i kako mu je to poslanik Ali Isalam opisao i ostavio u vasijetu hadisu u kome se kaže iza sunta sa jednom samru wa basaru wa lisanu ke anil kezili wal mahari kada pustiš neka pusti tvoje uho i neka pusti tvoje oko i neka pusti tvoj jezik od laži i zabranjeni stvari wa da edel džar i nemoj mučiti svoga komšiju nečim. Wa liyakun alayka wiqarun wa sakinatun in kabude i na tebi se osjeća jedna smirenost veličanstvenost nekakva vala ted ali jevna saunike va jevna fitrike sava i ne dozvoli vjernice da dan kada postiš liči ti na dan koji ne postiš dakle ako bude tako isposti mjesec Ramazan I ako su noći ramazanske bile oživljene ibadetom, teravije, zatim zikrom, zatim istikfarom, ako je zadnju trećinu vjerni poživio pojačanim ibadetom, onda, i to tačno u skladu sa hadisom men hame lejlete al kadri imane vahti saban gufira lehuma da kada na njim zembi onda je pogodio i noć u kojoj pada noć lejlete al kadri a ako tu noć provede u ibadetu sa imanom sa ihtisabom jednim Allah za rašanu mu opraša ono što je bilo prije od grijeha Poslanik alaihi salam je rekao Aisi radijallahu anhu šta će govoriti te noći pa kaže se da je rekao Ajši da kaže u toj noći da moli i doli Allahumme inne ka fubun tuhibul afe fa'fu anni o nas gospodaru ti si af, ti si opraštaš ti si oprost voliš opraštanje a nama oprosti kako je sve to radio samo ima Allah da nas namu taj vjerni sa iskrenim nijetom onda treba da bude prezadovoljan i da bude i da se osjeća kao čovjek koji je obavio zaista lagahan posao a ima za njega izuzetnu basnoslovnu nagradu jer nagradu nagrada džennet Allah Đelešanu obećaje tu nagradu kroz hadis u kome se kaže na je poslanik alaih salam kaže da Allah Đelešanu govori o toj nagradi pa kaže saumu li va ne zidi post je moj i ja za njega nagradio. A kako može Allah za lašanu nagraditi? Taj koji je bada svega, koji sve stvara, koji sve rastvara, koji sve može, zaista je to posebna nagrada. Eto tako koji ispraća Ramazan polako, imaće nagradu. Takav je shvatio izuzetnost, odlikovanost i specifiku Ramazana i njegovu posebnost I tako se Ramazan i post u njemu opisuje i u mnogobojnim hadisima, od kojih sam vjerovato neke citirao, ali nije na odmet da opet ponovimo, uz sjećanje, uz sjećanje, da je Boži poslanik, odnosno da su ashabi, uobičavljavali da se sjećaju Ramazana tokom čitave godine šest mjeseci moleći Allaha za da sam da im primi prošli Ramazan, a šest mjeseci poslije toga da se pripremaju za novi Ramazan i mole Allah za lašanu da dožive taj sljedeći Ramazan. Pa da navedemo neke od tih hadisa koji su specifični za Ramazan, pa naime kaže se da je Ramazan vrijeme opraštanja velikih i malih grijeha postačima, jer se kaže u hadisu As-salavatul hams wal džumu'atu ila džumu'a wa ramadanu ila ramadanu kethiratu ma bejnehun kaže pet dnevnih namaza jedan do drugog znači sabah do podne podne do ikindije ikindija do akšama akšam do jacije džuma do džume a ramazan do ramazana su nešto što priše grijehe između toga dakle između sabaha i podne taj namaz sabaha recimo pobriše a podne između, između podne i kindije pobriše grijehe i tako dalje džuma do džume a ramazan do ramazana dalje govori se u hadisima o praštanju milionima griješnih mu'mina iz razloga ramazanske milosti i poštivanja tog mjeseca pa se kaže وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ إذا كانت ليلة تسع وعشرين اعتق الله فيها مثل جميع ما اعتق في الشهر كله kaže Allah Đelešanu oprašta hiljadama hiljada od džehennemske vatre a kada dođe zadnja noć 29. noć mjeseca Ramazana Allah Đelešanu samo u toj noći oslobodi kao što oslobodio kroz čitav mjesec Ramazan od vatre Dalje se kaže u tim specifikama o Ramazanu, kroz hadis, dah postača je draži Allahu da rastanu od mirisa miska. I to je vječit primjer i dokaz da će Allah da primiti i primati postačava dobra tijela i nagraditi ga za njih. Fa inne halufa efuahihim hejne jumsuna atjevo inda Allahi min rihil misk. Zaista je miris ili dah iz usta postačevi u vrijeme kada se on, kada on posti draži kod Allaha Želešanu od mirisa miska dalje kaže se također da se i na sudnjem dan opet čovjek koji je postio vjeri koji je postio biti posebno nagrađen za taj post kullu amal ibn Adama lehu i hasana bi asjem sariha ila, ila sebu nijetija kaže da svaki posao čovjek će imati za svaki dobar posao, za dobročinstvo, za hasene, čovjek će imati desetorostruko do sedam stotina puta povećanu nagradu. قال الله عز وجل إلا الصوم فهو لي وأنا أجري به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك Allah za šanu kaže osim posta dakle post ne potpada postu da bude nagrađen čovjek koji posti za taj post da se rozgovor do 700 puta ne nego post je i iznad toga jer Allah za šanu kaže moje post i ja za njega nagrađujem jer čovjek postavlja hranu <clears throat> zbog mene kaže Allah za šanu i ostavlja piće zbog mene i ostavlja uživanje zbog mene i ostavlja svoju ženu zbog mene i da iz usta postača je kod Allaha Đelešanu pribranio bitnika niska. Prema tome i zbog svega toga Allah Đelešanu kaže da je post njegov i da on za njega nagrađuje. I nema niko drugi ne može nagrađati za njega. Od Allah Đelešanu. A zdrav, pametan, punoljetan i mukim, znači čovjek koji je kod kuće, koji je na putu, mu'min, ne dužan da posti. I post, taj post, ta aktivnost posta, rastavlja čovjeka vjernika od munafika. Inna Allahe yakfiru fi awali lejlati min šehre Ramabana li kulli hadihi l-qirle. Wa ašara bi jedihi ilaiha. Rekao Boži poslanik da, da Allah Đalešanu na početku Ramazana oprašta pripadnicima Tibri, odnosno pripadnicima islamskog ummeta A zatim pokazao rukom na prisutne muslimane. <clears throat> فجعل رجل بين يديه يهز رأسه ويقول بخ بخ a jedan od prisutnih ashaba je počeo vrtiti glavom i razavajući glas čuđenja. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ضاق بني صدرك pa ga upita Boži poslanik šta te je to pogodilo kod ovoga što sam rekao فقال لا فقال Walakin zakatul munafiq. Pa kaže ovaj čovjek, ne, nije me ništa pogodilo, nego kaže, sjetio sam se munafika. Pa kal, innal munafiqina humul kafirin, wa lise lil kafirina ti zalike sve. Pa onda Boži poslani kaže, oni nisu pripadnici ovoga ummeta, jer munafici se smatraju kafirima, znači prikrivenim nevjernicima, pa prema tome za njih ne vrijedi ta nazad. Dakle, čovjek vjerni postom, svojim postom se rastavlja i distancira od tog munafikuka i čovjek s tim postom izlazi u redove islamskog ummeta, onaj koji ne posti, dakle, koji neće da posti i ne prihvata post kao obavezu, svrstava se u red munafika. Znamo također, ako idemo dalje kroz te specifike ramazanske, o spuštanju Allahovog rahmeta, blagoslova na postače vjernike, isputavanje šeitana, da ne mogu raditi loša djela i nagovarati čovjeka na njih onako slobodno kao što su to radili u drugim danima kada nema Ramazana. I za džaja Ramadan, utiham hebuabu džene, kada studije vrijeme Ramazana, otvaraju se vrata džennecka. A wa gullikat ebuabu nar, zatvaraju se vrata pakla ili džehennema, wa sufileti šajatin, a sputavaju se šeitani. Wa yunadi munadi ya babi al khayr, wa ya babi al shar, iqsir i onda se pusti telal da viče o ti koji hoćeš dobro da uradiš, radi ga sada priđi i radi to dobro i hajer a kaže se onome koji zločini ti koji hoćeš zloga činiš sada se ustegni od njega tako taj telal nebeski poviđe dalje od tih specifika udovoljava se dovama uz Ramazan draga braćo udovoljava se dovama koje se iskreno upute Allah za lesanu. Inna li sa'imi inda fitrihi le da'wa ma turet. Zaista postać, iskreni postać, prilikom omrka ima dovu kada zamoli Allah za lesanu, udovoljava se toj dovi. A ta dova je, kao što znate, došla kroz hadith Božijeg poslanika, kaže se u toj dovi Allahumme leke sum o moj gospodaru, tebi sam postio wa ala rizqike aftar, na tvom rizku ja se mrsim, wa bike amen, ja u tebe vjerujem, wa leke eslem, wa alejke tavakkelu, tebi se počinjavam i na tebe se oslanjam. فإنه ورد أن من قال ذلك كتب له أجر كل صائم صام فسفرسي ko reče takvu dovu da mu se piše nagrada kao svaki postar koji posti iskreno u Allaha Đelešanu. Iskreno u, sa nijetom da to radi u ime Allaha Đelešanu. Također govori se o tome, o tim specifikama ramazanskim, da se čiste ili očiste knjige postača u, koja se, u koje se pisu dobra djela. Također se kaže da se povećavaju sevat za učinjena dobra djela. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه ko se približi Allahu Đelešanu u mjesecu Ramazanu sa svojstvom dobra nešto što nije naređeno to je isto kao da je obavio fars u nekom drugom vremenu osim ramazanskom wa man eda faridatan fihi kana kama eda sab'ina fadila a onaj ko obavi fars uz ramazan kao da je obavio 70 farzova u drugom vremenu osim ramazanskom wa huwa shahru sabr wa sawabuhu al-janna to je mjesec sabra mjesec kada čovjek treba da bude strpljiv a nagrada za strpljivost je džennet i naveo sam i prošli put jedan hadis koji zaista govori o specifiki to mjeseca Ramazana i posta u njemu naime Ramazan je takav i post uz Ramazan je takav da ko se omrsi bez valjanog razloga zato a dužan je da posti vrijednost tog dana ne može nadoknaditi kako se kaže u hadisu kada bi za toga čitav život postio vrijednost tog jednog dana koga je tako prekršio ne može više, više dostići men akfare jeumen ramadana min gari ruksatin vala maradin lem jakudihi saumu dekli kutik ko jedan ramazanski dan se omrsti pomrsi bez dozvole zato da pa ne, ne bude recimo bolestan ili slično, ne bude na putu i tako dalje, više ne može stići vrijednost tog dana kada bi čitao vrijeme postio. I sjećamo se i hadisa koji govore o specifiki Ramazana i posta da teško onome uz Ramazan ko ne iskoristi priliku da mu se zbog ibadeta uz Ramazan ne oproste i vijesti ko prođe kroz Ramazan, a ne budu mu oprošteni grijezi. Znači, teško tome ko ne iskoristi tu šansu. Beude men edrake Ramadan, elem jukar le. Teško ono mi je, daleko je onaj ko dospije do Ramazana, pa mu se ne oprosti u tom Ramazanu. I na ovo je rekao, kada mu je spomenuo, Zibrili Emi, Boži poslanik, amin, pa ne sam bude tako. Draga braćo, polako, kako vidimo, izlazimo iz ovoga Ramazana Šarifa. Ostavljamo to dragog nam gosta i on nas ostavlja i odlazi. Dolazi nam dan veselja, a to je Bajran, koji će vjerovatno biti u četvrtak. Najvjerovatniji 95% insa Allah biti u četvrtak. Može se desiti da bude ranije vidjan Mađar, pa bi zato bilo dobro i lijepo da se uoči srijede ovaj, u najmanju ruku čujemo ovdje telefonom da znamo da nije uspije da može se desiti ako bude vidjan mađar prije onda bi mogao biti prije može biti 29 dana Ramazan a upotpunjava se sa 30. danom, pa insha Allah najvjerovatnije da će biti u četvrtak, pa tako da znate. Biće klanjati i ovdje u ovim prostorijama alhamdulillah može stati veli broj klanjača možemo to obaviti i ovim pratećim prostorijama ako bude velik broj klanjača pa tako da se nadamo već da je u četvrtak ako Boga inša Allah Bajram i da ćemo ga klanjati a ipak eto radi sigurnosti dobro bi bilo da se čujemo Znači radi u utorak naveče vozi slijede, dakle, da vidimo da slučajno nije vidjen mlađa kada bude u srijedu, odnosno dan prije. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين